par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādam arī klausītāji šeit es priesteris Jaunis un šajā labo ziņu raidījumā kopā ar mani ir Linda Skranda. Sveicināt, Linda! Sveicināt, Linda! Sveiki! Uh, jā, te mazliet mums ar tehniskām lietām, jo šis ir ieraksts šajā reizē, bet uh, es ceru, ka visu labi varēsim dzirdēt un viss labi ir aizies. Uh, paldies par to, ka piekriti uh, būt šajā raidījumā, kurā mērķis ir parunāties par uh, vienu no tavām nodarbošanām. Es uzreiz uz to esmu pārgājis. Vai tas... Droši. <laughs> ja vis, uh, uh, gribas aprunāties nedaudz par vienu no tavām nodarbošanām, ko es uzzināju no uh, kolēģa uh, Līves, par radošo rakstību, ko tu kā brīvprātīgā dari uh, cietumā. Jā, tā ir viena no lietām, ko es daru, un man ļoti liels prieks būt mazai daļiņai no tā, kas saucas labās ziņas. Man liekas, mums kaut ko tādu vajag vairāk šodienā. <laughs> es arī ļoti ceru, kad, kad mums vairāk un vairāk jārunā par to daudzo labo eh, daudzām labām lietām, kas notiek mūsu sabiedrībā. Bet varbūt tās pirms mēs ķeramies tieši šai sarunai, es arī uzzināju, ka tu esi daktere pēc izglītības un arī eh, esi kā klauns daktere, vai nemaldos? Uh, Eh, gandrīz, gandrīz es esmu dakteris, klauns, atsevišķa medicīnas izglītības man nav. Eh, bet slimnīcās eh, darbojos ar bērniem ar, ar, ar medicīnisko, terapeitisko klaunādi biedrībā Dakteris Klauns. Vai, tas man arī pēkšņi šķita tik ārkārtīgi interesanti, kad ir šāda arī nodarbošanās, ar, kas, manuprāt, vismaz es nebiju pat par to īsti dzirdējis. Es biju zināju, kad ir tāda uh, nodarbošanās, bet eh, tas man šķita arī kaut kas interesants. Bet eh, ar to es tikai rādījumu arī klausītāji gribēju ieskicēt to, ka eh, mēs esam dažādi un katram ir vairāk kā viena nodarbošanās un viena identitāte. Taču šovakar vai šodien, neatkarīgi no tā, kurā laikā jūs mūs klausieties, gribas nedaudz aprunāties tieši par šo radošo rakstību un cietumā. Vispirmām kārtām varbūt tās noskaidrosim, kas vispār ir radošā rakstība. Uh, radošā rakstniecība, kā es to saucu, tas ir process, ko es piedāvāju nu, ne tikai cietumā, arī, arī citās lietās, ko es daru cilvēkiem, kam, ah, kam tas interesē. Um, iespēja, um, es teiktu, arī sevi no citiem skatpunktiem, uh, ah, jo caur dažādiem radošiem uzdevumiem mums arī citādāk strādā smadzenes kā ikdienā, un tad kaut kas arī uz āru iznāk, varbūt tās, eh, kas var pārsteigt arī mūsu pašu, līdz ar to tā ir iespēja satikt sevi. Uh, Un tā kā es uh, nereti vadu radošo rakstniecību grupās, tad uh, bieži vien ir arī satikt citus, um, iepazīties caur rakstniecību arī ar, ar, ar citiem. Un uh, vienkārši trenēt radošo domāšanu, kas ir svarīga visiem, manuprāt, neatkarīgi no vecuma. Kvalitatīvi pavadīt laiku arī. Un, un ļoti labi. Un tad tālāk jautājums ir par to un cietumā kas, manuprāt, ir vēl viens tāds interesants pavērsiens šajā radošajā raksti, rakstniecībā. Jā, nu tad es uztaisīšu vēl vienu radošāku pavērsienu. Tas, ko, tas, ko es tagad tur daru, um, bišķīts te tāds um, tā, viltīgi ar tiem nosaukumiem. Um, es neesmu atradusi ļoti labu tulkojumu, tāpēc vārdu biblioterapija. Uh, Uh, uzreiz pieminot, ka tā nav terapija, jo, kā jūs teicat, man nav medicīniskās izglītības, un, un, un līdz ar to es ne, nerūkos ļoti dziļi cilvēkiem dvēselēs, un, un, bet uh, radošā rakstniecība pat par sevi ir pietiekami spēcīgs instruments, kurš uh, iznes, izceļ visādas lietas uz augšu. Angļu valodā ir tāds burvīgs nosaukums bibliogaidens, un gaidens ir tā kā uh, atbalsta sniegšana, pavadīšana un, caur literatūru. Un tas, ko es daru ar puišiem, mēs skatāmies, kā da, tieši daļa literatūra, nevis pašpalīdzības grāmatas, nevis reliģiska rakstura grāmatas, bet tieši daļa literatūra, kas ir pasakas, stāsti, romāni, dzēja, kā caur, um, caur daļa literatūru var nu, labi, atrast atbildes, tas ir ļoti spēcīgi teikts, bet varbūt tās paskatīties arī uz pašam cilvēkam aktuāliem jautājumiem no citas skatu punkta. Mm empātiju mācīties, jo cietumā ir m, mm, tā, ka um, puišiem bieži vien uh, empātija kā prasme nav ļoti attīstīta. Tie apstākļi, kuros viņi ir dzīvojuši un kuros viņi dzīvo tagad, varbūt arī nemaz neatļauj būt tik empātiskiem pret citiem. Un, bet caur uh, izdomātu tēlu grāmatā, kaut kādu tantiņu vai, vai jocīgu galveno varoni, viņi drīkst atļauties empatizēt. Viņi drīkst atļauties, ka viņiem tas varonis patīk, viņi jūt līdzi bet smadzenēs process jau ir tāds pats. Vienkārši mācīties jūs līdzi un tā. Un kā daļa no šīs biblioterapijas ir arī dažādi radošās rakstniecības uzdevumi. Nav tā, ka mēs tikai lasām, runājam, bet arī rokamies dziļāk dažādos jautājumos un tēmās uh, un vērtībās tieši uh, caur rakstīšanu. Jā, bet uh, tā, tā mana ideja, kādā veidā es e, parasti cilvēkam uzdodu jautājumus, ir, nu, bet kas tā ir par problēmu, kas tiek risināta? Un man šķiet, tas tajā, ko tu jau pateici, šķita, kad ir nosaukta arī vismaz viena no problēmām, iespējamām problēmām, kas tiek risināta, empātijas trūkums. Jā, jā, pavisam noteikti. Uh, um, caur šiem uzdevumiem var strādāt ar cilvēku emocionālo inteligenci un, un tā skaitā empātiju piekrīt, jā. Bet uh, gribas arī prasīt, varbūt tās ir vēl plašāk, uh, kas tiek darīts savu šo biblioterapiju uh, vai radošo rakstniecību? Kā, kādi ir tie izaicinājumi vai, vai kas tiek risināts uh, šādā veidā? Kādas ir tās problēmas, citiem vārdiem sakot? Uh, Tur ir dažādi līmeņi. Viens ir, uh, es strādāju pašlaik divos cietumos, brīvprātīgo Liepājas cietumā un kaut kā ir sanācis, ka netīšām arī Jēkabils cietumā. <laughs> Oh, diezgan ko eh, braukāt sanāk. Ir, ir, tāpēc tas nav labākais un ilgspējīgākais variants, bet es tur brīvprātīgoju un par to rakstu un runāju, cerot, ka vietēji atsauksies un sapratīs, ka nav vajadzīgas ī, kaut kādas īpašas prasmes, lai to darītu, ka vienkārši cilvēkam, kam, kam, ir, kam ir laiks, eh, un, viņš to var veltīt, ar to ir pilnīgi pietiekami. Un ar šo es jau atbildu arī uz vienu, vienu tādu problēmu, kad eh, mums trūkst brīvprātīgai ieslodzījumā, jo, Jā. lai arī cik būtu centīga ieslodzījuma vietu pārvalde, nu viņi nevar nodrošināt uh, tur ļoti labas programmas pilnīgi visiem ieslodzītajiem un sabiedrībai, manuprāt, ir jāiesaistās. Uh, sabiedrībai, kas ir brīvībā, ir jāiesaistās arī šajos procesos, kas notiek cietumā, jo tā arī ir daļa no mūsu sabiedrības, un, un uh, praktiski visi no viņiem nāks ārā kaut kad, un man liekas, tā ir arī mūsu atbildība, kādi viņi nāks ārā. Vai tādi, kur mhm. vienkārši ir atsēdējuši mm, savu sodu, vai arī ar, ar cilvēku, kuri ir ir uh, sapratuši, ka brīvībā ir arī sakrīt cilvēki, kas viņus ciena un ir spējīgs parunāt kā cilvēks ar cilvēku. Un tas ir viens izaicinājums - nodrošināt uh, kvalitatīvas aktivitātes ieslodzījumā un, un veicināt šo brīvprātīgo kustību. Tas ir viens. Otrs, kā jau minēju, ir dažādi emocionālās inteligences jautājumi, bet sevišķi empātija, jo, būsim godīgi, <laughs> nu, tas nav nekāds noslēpums, ka cilvēki atrodas cietumā, ja viņi ir nodarījuši pāri. Mhm, uh -huh. Mhm. Vai nu kādam konkrētam cilvēku, cilvēkam, vai savai kopienai, sabiedrībai, savai ģimenei, uh, vai valstī, nu, jā, dažādos līmeņos to var skatīt, viņi ir nodarījuši pāri un, un bieži vien tur ir ļoti daudz elementi, kāpēc līdz tam nonāk, bet viens noteikti ir empātijas trūkums, jo, mēs, jo ja mēs ļoti labi saprotam otru cilvēku, mēs īsti ne, neesam tendēti viņam darīt pāri. Un tad caur, caur šo biblioterapiju, caur uh, dažādu literāru varoņu iepazīšanu un, un, un tas, ka viņi iepatīkas, mēs sākam just līdzi, tur arī notiek šī empātijas veicināšana. Un par to arī pēc maza brītiņa parunāsimies, kā tieši, jo man, man interesētu uzzināt ļoti praktiski arī principā, kā tas notiek un kas notiek varbūt tās ir cilvēka uh, nezinu, kultūrā vai domāšanā līdz ar šīs terapijas pielietošanu, nu, kādā veidā viņam palīdz, principā, vai ne, bet man šķita, ka nodrošināt to rehabilitāciju sabiedrībā caur šāda uh, Um, šādas terapijas piedāvāšanu jau cietumā atrodoties, uh, kad uh, tas, tas arī izklaus kā kaut kas tāds ļoti vērtīgs un ārkārtīgi ar, protams, uh, nu, nepieciešams apzinoties to, cik tiešām grūti var būt piekļūt jebkam, kas būtu nu, jēgpilns, varbūt tās tā var pateikt arī uh, cietumos. Bet par to emtā, empātijas trūkumu varbūt tās, nu jā, es, es pieļauju, es pieļauju, ka pa lielam ir skaidrs, kas ar to patiesībā ir domāts, kad nejūtu, nesaprotu otru cilvēku, bet varbūt tās var nedaudz attīstīt to domu, lai labāk mēs radio klausītāji varētu saprast, ko nozīmē vispār empātija un, un kā, kā tas ir empātijas trūkums, vai tā ir kaut kāda slimība, vai, vai kas tas ir? Ah, man liekas, eh, es tagad kā neprofesionāls runāšu, bet eh, man liekas, ka... Ļoti labi, tas būs pat vieglāk cilvēkiem uztvert. <laughs> <laughs> ka empātijas trūkums ir tāda varbūt arī 21. gadsimta ļoti izteikta parādība, kas ir saistīta ar notrulināšanos. Uh, un, man liekas, notrulināšanās ir kaut kāds tāds varbūt arī aizsardzības mehānisms, jo mēs dzīvojam. Tāpēc tā, man prieks būt daļa no labajām ziņām, bet mēs dzīvojam, manuprāt, ļoti izaicinošā realitātē. Latvija vēl ir diezgan privileģēta, bet uh, skatāmies, kas notiek apkārt, ne pārāk tālu. Uh, um, arī visādi klimata krīzes jautājumi, kas parādās ar vien skaļāk. Un, un, man liekas, tas viss, ka vieglāk reizēm ir notrunāties, aiziet uh, ļoti tādā, nezinu, vai nu izklaidē, kāpēc mēs skatāmies seriālus vienu pēc otru, nevaram apstāties. Vai, Vai, vai uh, kāpēc uh, tur arvien vairāk sāk lietot dažādas vielas, lai novērstos no tā, kas notiek tagad. Un arī notrūlināšanās ir viens veids, kā uh, novērsties no tā, kas notiek agrāk. Un, man liekas, tas nav tikai cilvēkiem, kas izvēlas uh, kaut kādu noziedzīgo ceļu, bet uh, vispār sabiedrībā tāds empātijas trūkums, man liekas, ir. Uh, ir diezgan, uh, diezgan aktuāls. Tas tā kā nespēja, uh, nezinu, pieņemt to vai, vai pārāk grūti to sagramot, saprast vai, vai un, un tāpēc es izvēlos varbūt pavadīt laiku sociālajos tīklos vai pie televizoru vai uh, vai lietoja kaut kādas eh, narkotiskās vielas vai kaut ko tam līdzīgi, ja? Varētu būt, jā, jo empāt, empātija jau ir um, tāds darbiņš, kurā ir jāieguldās un, un, un, uh, un bieži vien mēs izvēlamies kaut kādu ātro, ātro dopamīnu, kas nāk no, no tiem pašiem pieminētiem sociāla tīkliem vai citām ekrānu pie, piedāvātajām lietām. Tas vienkārši tāds vieglāks ceļš. Uh, Un ņemot vērā, ka ir tik daudz te izaicinājumu, tas ir loģiski, ka mēs, un vēl pēc tam neapzināti, es arī gribu pateikt, ka es neticu, ka mēs baigi apzināti izvēlamies tagad kļūt nocietinājušies, ignoranti, nespējam iedziļināties, nespējam būt mm. līdzjūtīgi, nespējam. Es nedomāju, ka tā ir apzināta izvēle galīgi, nē, es domāju, tie ir vienkārši tādi iekšēji, pro, nu, iekšēji bieži vien neapzināti procesi, kas notiek. Un, protams, ja cilvēks aug tādā nelabvēlīgā vidē, kur pietrūkst dažādi atbalsta mehānismi un, un tā, tas, ko mana pieredze rāda, ka reti kurš, kas ir nonācis cietumā, nāk no baigi labvēlīgas un atbalstošas vidas. Tā nav. Viņi visi nāk no diezgan lieliem izaicinājumiem. Loģiski, ka tur tur, tur eh, tā ir izplatītāka lieta, šis empātijas trūkums. Mm, nu, jā, tā, un, un neapzināti pilnīgi noteikti. Un, piedod, ja es tā pārāk izaicinu tev šajā <laughs> brīdī, bet man, eh, man pašam ir interesē nedaudz vairāk tad uzzināt par šo um, arī empātijas trūkumu. Pirms mēs ķeramies pie labās ziņas par to, kad ir iespējams kaut ko tomēr darīt šajā lietā vai, Eh, attīstīt empātiju, jo eh, tā viena lieta, kas man tā pie sevis tagad klausoties eh, rodas, bet vai empātija nav tā kā dabiska cilvēkam, nu tādā ziņā, ka nu, mēs visi kā cilvēki esam spējīgi taču viens otru uztvert un, un vispār lietas uztvert un just līdzi un būt, būt ar cilvēku, ne? Vai, vai, vai tomēr nē, tas ir kaut kas, kas, ko es iemācos un kur ir vajadzīgs process, lai, lai, lai to varētu kaut kā padarīt par savu? Šis ir ļoti labs jautājums, un man, ir, man liekas, ka šeit atbildi mēs varam atrast mazos, mazos bērnos. Un, un, un tad skatīties, kurš ir tas mirklis, kad parādās kaut kāda mm, atsešanāšanās no varbūt tās no otra. Jā, baigi negribas samalot, jo, kā jau teicu, es neesmu, neesmu mentālās veselības speciālists. Es ļoti daudz arī strādāju, varbūt tās intuitīvi ties novērojumus. Uh mhm. -huh. uh, mana ticība ir tāda, ka uh, mēs empātiju esam atmācījušies kaut kad, uh, kad mums ir bijis vieglāk un, un drošāk kādā mirklī neempatizēt ar otru. Tā kā tādu un, aizsardzības mehānismu izvēlēties, principā, lai, lai nevajadzētu, jā. Jā, jā, es domāju, tādā pieaugšā vecumā visam noteikti, tā ir varbūt kaut kāda aizsardzība, uh, Eh, nesaprast līdz galam otru, jo, jo bieži vien tas ir vieglāk, jo nu, tomēr saprašana prasa arī kaut kādu iedziļināšanos, laika veltīšanu. Mhm. Un, un līdz ar to neapzināti, domāju, mēs izvēlamies to otru ceļu, bet uh, ja mēs runājam tieši par šo mērķu grupu pu, puišiem, jo es strādāju pašā ar puišiem, ieslodzījumā, viņi arī, teiksim, ja viņu izdzīvošanas veids ir šis te, es tagad ļoti varu tas vispārinu un, un, un kaut kā primitīvi runāju, bet ja šis izdzīvošanas veids ir noziedzīgais ceļš, viņi ne, nevar atļauties būt empātiski, jo viņi nevar, es tagad ļoti stereotipiski, bet viņi nevar atļauties sundzīti, ja viņi kaut kādā veidā jūt līdzi viņai vai saprot viņas dzīves apstākļus, nu, tas traucētu viņu darbam, viņu, viņu izdzīvošanai. Un tāpēc tas tiek, tas tiek izslēgts. Viņi ir paši par sevi, ir ļoti augsts tāds mm, izdzīvošanas instinkts ieslēgts viņa pielieto tās prasmes, kuru, kuras viņa māca, un tur vienkārši bieži vien nav vietas. Mm, nu, jā, pat izklausās diezgan loģiski, bet tādā gadījumā jautājums, vai vajag vispār eh, domāt par empātiju un, un attīstīt empātiju, ja jau, ja jau tā var būt patiesībā arī traucējoša uh, īpašība vai, vai lie pieredze? Nu, tā, kad uh, mēs kā cilvēki, kā suga, mēs esam Eh, viena no visvājākajām sugām uz šīs planētas. Kāpēc mēs vispār esam izdzīvojuši tik tālu? Ir eh, tādi divi, divas, divas lietas. Mēs esam iemācījušies sadarboties, un mēs esam iemācījušies stāstīt kopīgus stāstus, ka mēs visi noticam, un tad, kas mums arī palīdz sadarboties. Tā kā stāstu stāstīšana un sadarbošanās ir divi tādi mūsu mūsu superspējas, kam pateicoties mēs kā, kā, kā suga esam izdzīvojuši. Un, uh, lai mēs padarbotos, mums ir jāizprot tas otrs. Jo empātija nav līdzjūšana. Empātija tiešām saprast, kā ir tā, tā otra kurpēs, un mēs varam sadarboties tikai tad, ja mēs saprotam, kur ir tas otrs cilvēks. Līdz ar to, ja mēs gribam pastāvēt kā suga, kā cilvēce, uh, man liekas, empātija ir ļoti svarīga, vienkārši tādā brutālā pastāvēšanas līmenī. Mm -hmm. Un mhm. otrs, lai mums tā pastāvēšana būtu patīkama, <laughs> tad arī man liekas tādi vārdi kā empātija, iejūtība, izpratne. Ir, ir eh, ļoti svarīgi elementi, lai mums būtu patīkami būt šīs zemes. Skaidrs, tad citiem vārdiem sakot, ka eh, bez empātijas eh, tas nebūs ilglaicīgs, ilgmūžīgs <laughs> process, vai ne, kad, kad tam būs tomēr, tas nav pastāvīgs kaut kas, kas spējīgs nodrošināt mums uh, mums tādu ilgjā, ilglaicīgu vai mūža garumā uh, vērtīgu pieredzi, labu, patīkamu pieredzi, ja? Jā, pēc manas teorijas precīzi tieši tā. <laughs> Nē, nu man, man arī patīk, man arī patīk tā teorija. Es domāju, tiešām vērtīgi un interesanti ir uh, dzirdēt un uzzināt ar, ar, par tavu teoriju, bet arī par tavu pieredzi. Un par tavu pieredzi tieši strādājot un darbojoties ar šiem puišiem. Uh, vēl viens jautājums, tā, lai saprastu varbūt tās labāk eh, to, tieši ar šo empātijas problemātiku, ir tāds, vai starp puišiem un meitenēm ir atšķirība tajā, kā empātija tiek uh, piedzīvota, izdzīvota, vai vispār, uh, eh, teik, kas ir empātiskāk, vai tā var teikt, ka tur, nezinu, meitenes empātiskāks nekā puiši, vai, vai dzimumam ir kaut kāda loma šajā jautājumā? Man būs ļoti grūti atbildēt, jo, es, eh, jo Liepājas un Jēkabils uh, eh, cietumi ir vīriešiem. Līdz ar to mm, tās manas uh, galvenās mērķgrupas ir, ir, ir puiši, vīrieši šajos cietumos. Uh, es esmu bijis arī Ilģa ciemā, bet tur es vairāk biju atbalsts personīgajai mākslas nodarbībai, un, un, un tur man būs bišķi grūtāk komentēt. Uh, šis tiešām ir tas jautājums kaut kādiem speciālistiem, psihologiem. Es pieļauju, ka saistībā ar to, kad sievietes eh, iznācā bērnus, mums droši vien ir dotas kaut kādas. Mm, kaut kādas psiholoģiskas prasmes, kas mums palīdz vairāk nojaust šī bērna vajadzības, ka tajā mirklī ir uh, es, es pieļauju, ka tur noteikti var, ar, nevis var, bet ka simt punkti jau ir veikti pētījums, bet man pietrūkst faktu, lai es varētu izvērt nu, par šo. Bet tādā uh, sajūtu līmenī šķiet, ka varētu būt uh, kaut kāda tomēr atšķirība ar šajā jautājumā. Tieši tādēļ, ka māte ir māte <laughs> galu galā, vai ne? Nu, ne es, es laikam izvēlēšos neatbildēt, jo man tiešām nav tik daudz ko salīdzināt. Tas, ko es varu pateikt, ne tikai izjūtu līmenī, bet jau arī mhm. novērojam līmenī, ka Eh, ka cilvēkiem brīvībā empātijas eh, prasme bieži vien ir daudz attīstītāka nekā cilvēkiem ieslodzījumā. Šo gan es varu salīdzināt un teikt, ka tā pavisam noteikti ir. Aha, nu skaidrs, skaidrs. Eh, ļoti jauki. Tad ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai tad jau nedaudz vairāk iedziļinātos un saprastu, nu, kādā veidā uh, var palīdzēt eh, arī ieslēdz, ieslodzījuma vietās un iespējams, ka ne tikai ieslodzījuma vietās izkopjot šo empātijas nezinu, mākslu, ja tā varētu teikt, bet tas jau būs tūdaļ pēc mazas muzikālas pauzītes. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit es, eh, prestars Jānis, eh, kopā šajā labo ziņu raidījumā ar Lindu. Un saruna ir par eh, radošās rakstniecības, radošo rakstniecību cietumā, bet pirms mēs varam ķerties šeit tēmai klāt, gribējās tad izzināt nedaudz vairāk par to, uh, Eh, kāpēc un kā, kādai problēmai palīdz šī radošā rakstniecība un šajā gadījumā tieši eh, par rakstniecību cietumā un kā empātijas problemātika tiek risināta. Un, protams, eh, gribas saprast, bet kas tad ir labs un labs ir tas, kad ir cilvēki, kas metas darbā un palīdz, lai tiešām varētu varbūt tās arī dot, ja var tā teikt, otro iespējas. Nezinu, vai tā Lindu tu pati teiktu, eh, dot otro iespēju <laughs> cilvēkiem tieši caur šo savu darbību eh, cietumos? Jā, droši vien ne tikai otro iespēju, bet otrās iespējas, jo mums ir dažādi mm, mācīšanās ātrumi un dažādi um, tādu pārmaiņu. Uh, nu, ja man dzīvē jārada kaut kā, jāmaina savs dzīves kurs, tas noteikti prasa kaut kādu laiku, kaut kādas prasmes un uh, atkarībā no tā, no kāda fona es esmu nākusi, kāda man ir tā pieredze, cik daudz man ir ielikts un kas ielikts no tā arī ir atkarīgs, cik ļoti es mainu to savu kursu vai nē. Un tad uh, bieži vien tiem puišiem, es domāju, kad ir jādod otrās iespējas, ne tikai otrā. Un es pilnīgi piekrītu arī <laughs> ne tikai šiem puišiem, bet pieļauju, ka ikvienam kādreiz ir vajadzīga šīs otrās iespējas, lai, lai varētu iemācīties ar kaut ko jaunu. Bet jautājums vispirmām kārtām ir par to, Kāpēc tu izdomāji, ka šādā veidā gribi eh, palīdzēt? Oh, labs jautājums. Uh, es eh, neizdomāju, pie manis uh, atnāca šī zināšana 2010. <laughs> gada ziemā. Uh, es vienkārši vienā mirklī sapratu, <laughs> vienā ballī arī sapratu, ka es gribu strādāt cietumā. <laughs> tajā laikā man nebija nejausmas, ko, kā, vai, vai es gribu būt apsargs skolotājs, vai, vai cietam priekš. Nu, vienkārši tāds teikums atnāca. Un tad tuvāko gadu laikā uh, ar mani notika viskaut kādi procesi, kuri man palīdzēja arī nonākt uh, šajā teikumā, kad es darbojos uh, cietumā. Aha, bet nu, nu vesels process līdz tam notika, ka tas nebija tā vienā dienā kaut kas pēkšņi un notika viss. Nē, nē, nē, tur man, man vajadzēja arī atstāt valstis, kādu laiciņu paceļot. Tad man vajadzēja atklāt, ka šī radošā rakstniecība ir instruments, mans instruments, ar ko es gribu un ar ko man sanāk strādāt. Tad es iesāku darboties jaunatnes jomā, jaunatnes lauciņš ir tas arī mana pamata darba, darba joma, neformālā izglītība. Un tad tur kopā tādas puzlītes, tas pats klauns palīdzēja, jo ieslēdzējiem ir pārvalda rīko tāds pasākums kā ģimenes dienas kad eh, ģimenes locekļi, radinieki, tuvākie var apciemot to savu mammu vai tēti vai mhm. brāli vai ko tur eh, ieslodzījumā. Un tad uh, eh, ieslodzījumies pārvalde aicināja doktorus klaunus palīdzēt bērniem ieiet, jo mm, var, tas varbūt ir tāds traumatisks process, tad lai ir, ir, ir cilvēki, kas palīdz ieiet, palīdz to pirmo ledu salauzt ar tiem vecākiem, nu, cilvēku mēs to redzētu. Un līdz ar to pirmo reizi es dažādos cietumos Latvijā iegāju tieši ar sarkano degunu. Tas Aha. ir ļoti droša maska patiesībā. Un ar to masku es uh, varēju iepazīt to vidi uh, un sajusties viņā ērtāk. Un tad paralēli to radošo rakstniecību bija apgūst. Es mācījos Liepājas universitātē rakstniecības studijās. Un vēl jaunatnes jomā gāju, mācījos neformālu izglītību, un, izglītību, un tas viss kopā salikās. Un tad uh, Es nevaru atcerēties, ja godīgi, vai tas bija 17. gadsimts. Es sāku liepais cietumā darboties. Nu, skaidrs, jā, bet nē, vienkārši tā mani pārsteidz, jā, ka šādā veidā var arī darboties uh, cietumā. Un es domāju, tā arī ir labā ziņa, kad var iet un palīdzēt cilvēkiem arī šādā veidā un šajā vietā tas ir, es domāju, cietumā. Bet pievēršoties jau uh, tam, ko tad tu dari, tā radošā rakstniecība un biblioterapija, ar ko Jā. nodarbojies. Vari pastāstīt, kādā tieši veidā tas palīdz, eh, es saprotu to eh, empātiju izkopt, vai ne, bet kādā veidā, ka, kas notiek, eh, raksturot varbūt tās vari? Ar piemēru? Procesu. Jā, ar piemēriem būtu pat ideāli. Jā, nu piemērs ir um, tas, ko es, es kursiņu uztaisīju un tagad eh, Jēkabīlī iet. Mēs eh, strādājam tieši ar eh, Andra Kalnozola grāmatu kalendārs mani sauc. Manuprāt, tā ir viena no, no uh, fantastiskākajām grāmatām, kas ir pēdējo gadu laikā Latvijā izdota, uh, radīta. Uh, un viņa ir ļoti gaiša grāmata. Tur ir ļoti daudz cerības, tur ir ļoti daudz labo darbu un, un uh, uh, pievērsta uzmanība varbūt tās arī tādiem perifēriem, margināliem sabiedrības locekļiem. Līdz ar to, uh, plus arī Viņa rakstīja dienas grāmatu formātā šī grāmata ar eh, maziem tādiem gabaliņiem. Katru nedēļu ir konkrēta tēma. Un šis galvenais varonis ir cilvēks ar, ar dažādiem izaicinājumiem, arī socializēšanās problēmām. Līdz ar to viņš arī raksta tā ļoti vienkārši. Uh, Līdz ar to tur ir daudzas priekšrocības, kāpēc ar šo grāmatu var strādāt cietumā. Pirmkārt, tur ir tie īsie gabaliņi, un ja puiši nav baigi lielai lasītāji, pat viņi var tikt galā ar tekstu. Otrs, e, galvenais varonis vai citi galvenie varoņi ir, um, ir diezgan sabiedrības atstumtie un sabiedrības īpatņi, un līdz ar to arī, arī puiši cietumā bieži vien var identificēties, jo viņi arī ir bieži dzīvojuši perifērijā. Mm -hmm. un, um, Un kas ir forši, tur katrai nedēļai ir, ir tā tēma, ko šis te Oskars, kas grāmatas galvenais varonis, viņš ir izdomājis apskatīt vai izpētīt vai saprast. Un tāds piemērs, ko es varu iedot, ir eh, nedēļa, kas saucās uh, draugs vai draudzības, tagad neatceros. Mhm. Jā. Un uh, mēs pārlasam šo te nodaļu. Un tad ir uh, viens konkrēts uzdevums, ko es puišiem, puišiem liek darīt, ir uh, Uh, viņi izdomā, kāpēc uh, Oskars un Janīna, kas ir 95 gadīga, laikam kundzīte, kāpēc viņi var būt draugi, ja viņi atpazīst šajā grāmatā, kāpēc viņi var būt draugi. Kādas uh, īpašības vai kvalitātes piemīt Oskaram, kādēļ Janīna viņu var saukt par draugu un otrādi? Tāds, kāpēc Oskars viņu var saukt par draugu. Tad nākamais solis ir puišiem jāizdomā saviem draugiem, kas ir tās īpašības, kam, kam, kam būtu jāpiemīt cilvēkam, lai viņš var pateikt, jā, šis ir mans draugs. Un tad tas pēdējais posms ir, uh, viņi ir aicināti atbildēt, vai viņos pašos ir šīs īpašības, vai viņi paši sev būtu draugi. Un līdz ar to no, no tāda ārējiem izdomātām būtnēm, izdomātiem tēliem, viņi nokļūst līdz paši līdz sevīm. Un mēs jau varam runāt vērtību līmenī, ne tikai tādu ārēju faktu līmenī. Aha, un, bet tas tiešām arī izklausās kā tāds eh, ļoti terapeitisks eh, pieredze, kurā uh, kurā pamazītiņam cilvēks tiek ievadīts iekšā pie sevis, nonāk līdz sevim un saprast nedaudz vairāk arī pašam sevi. Jā, jā jo es teiktu, ka okay, kāds kādas ir jūsu īpašības, vai jūs esat labi draugi. Es domāju, tas rezultāts būtu pilnīgi citādāks un iespējams nabadzīgāks nekā tad, ja viņi var iet caur, caur piemēriem, kas ir ārpus viņiem. Uh -huh, uh -huh. Un tur arī, ja mēs, nu, ļoti daudz šis vārds pieminēts, tā empātija, kā arī var veidot, ja ja atkal ļoti stereotipisks piemērs, bet ja, ja cilvēks tur aplaupa kaut kādu tantiņu, viņu nezinot, nepazīstot, tad nu, to ir viegli izdarīt. Bet ja viņi ar šo grāmatu iepazīst vienu konkrētu vecu tantiņu, kas ir Janīna, ļoti jautra un, un, un neganta, neganta večiņa, 95-gadīgā. Uh, rodas uh, šī empātija pret it kā izdomātu varoni, bet pastāv lielāka iespēja, ka iziet brīvībā, dzīvē šī empātija pārnest arī uz īstiem cilvēkiem, īstām tantiņām, ko viņi ierauga. Nu, kad, kad viņš mācījās arī tajā līdzīgā situācijā vismaz norieģēt pēc šī scenārija, kas savā ziņā tika iemācīts, ja? Es uh, nezinu, bet es ļoti ceru, ka tā ir, jo smadzenē šis jaunais empātijas ceļš, šī taciņa ir iemīta, vismaz cietumā ar to literatūru, un es ļoti ceru, ka tā uh, paciņi joprojām eksistē, arī ka viņi iziet ārā, bet tas ir atkarīgs no tik daudziem elementiem, kādā sabiedrībā viņi atgriežas, cik liels ir atbalsts, vai viņam vispār ir iespēja sevi uzturēt un normāli dzīvot bez darīšanas pāri citiem. Vai viņam ir bijusi iespēja attīstīt jaunas prasmes, komunikācijas prasmes, apgūt kaut kādas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgumam vai izglītoties. Tur ir tik daudz elementi, un es nevaru visu, es galīgi nevaru visu, es vazu, varu mazu lāsīti, bet, nu, tā jau saka, jau rodas laikam. Nē, nu, jā, es tā arī saprotu, no citām, no citām sarunām esmu uh, piedalījies arī pats uh, tādā re, rehabilitācijas vai rehabilitācijas uh, sarunās, ja, ja viņas tā var nosaukt, un arī apzinoties to, cik ļoti dažbrīd ir grūti to aburto roku, kurā tu esi pakļauts uh, tam, kad tev ir jānodarbojas ar krimināli sodāmām darbībām, lai izdzīvot vienkārši uz ielas vai, vai tajos apstākļos, kur tur esi. Bet man tā izklausas eh, katrā ziņā, kad eh, šī ir viena no tādām, lai pat, lai pat arī maza lieta, tomēr nes, nesvarīga lieta, eh, kas varētu iespējināt, ja tā var teikt, šīs pārmaiņas tajā cilvēkā. Jā, pat bez visiem šiem uzdevumiem uh, bieži vien tas, kas, kas ieslodzīmē ir ļoti, ļoti vajadzīgs vienkārši cilvēks kontakts, un man gribas tiešām uzslavēt ieslodzījumu vietu pārvaldi, kuri, kuri aicina brīvprātīgos, kuri apmāca brīvprātīgos, kuri nodrošina arī apdrošināšanu un, un kaut kādas ceļa naudas, ja līdz tam cietumam ir jānokļūst, var uh, ieslodzījumu vietu uh, pārvaldes mājaslapā atrast anketu, uh, kļūt par brīvprātīgo, viņi nodrošina bezmaksas apmācības, ļoti feinas, ļoti foršas un jēgpilnas viņi ieaicina šo jauno brīvprātīgo jau esošā brīvprātīgo kopienā, ka nav tā kā vienam tagad jāiet uz to cietumu un jāzina kaut kas, ko darīt, nevar pievienoties jau esošām aktivitātēm un kamēr atrod, ok, kas tad ir tas, ko es varu piedāvāt. Un reizēm viss, kas ir <laughs> vajadzīgs, ir laiks un cilvēcīgs kontakts. Vai ne? Nu, nedaudz tās empātijas pret <laughs> šādām situācijām, ja var izmantot arī tavu vārdu. Bet, eh, ko es vēl eh, nedaudz domāju, uh, kad savu šādu, šādu eh, piegājienu, šo radošo rakstniecību vai biblioterapiju, kā ir, vai tu māci arī, eh, piemēram, es, nu, es, es vismaz iedomājos, kad arī vārdu krājumu, kas var tam cilvēkam dot eh, iespēju tad aprakstīt un runāt vispār par, par tām lietām, par, par empātiju, par, par sevi, par savām sajūtām un tādām lietām, jo vismaz mans tāds arī novērojums ir, uh, ka bieži vien mums jau pat iztrūkst eh, tieši tādēļ, ka mēs esam tā ierāvušies, nezinu, sevi vai, vai, vai kā tu teici, notrulinājušies vai notrulināti, neapzināti, apzināti, kad, kad mums varbūt tās pat nav arī kā vispār runāt par šīm lietām. Jā, es, nu, tas jau vispār ir literatūras grāmatas spēks, kad viņi mums dod pietiekami bagātu valodu, uh, Uh, palīdz uzlabot, lai mēs atrastu vārdus un pēc iespējas precīzāk varam pateikt, kas, kas ar mums notiek. Un patiesībā emocionālās inteliģents viens no pana principiem ir uh, saprast, kas ar mani notiek, atpazīt un nosaukt. Tā kā, tā kā šī, nu, zināt šos vārdus. Uh, lasīt, uh, tas ir, ir milzīga dāvana pašiem, pašiem sev. Uh, Un uh, pušu, kas strādā, viņi jau zina, ka manās nodarbībās ir trīs aizliegtie vārdi, kas ir labi, normāli un interesanti. <laughs> tā kā, ar, ja es uzdod jautājumu, es nedrīkst šos vārdus vienkārši nedrīkst lietot, ja viņi saka, es atgādinu, un viņi ir spiesti nākt domāt arī, arī, arī citas vārdus. Arī strādājam, strādājam ar dzeju, uh, ar, ar dzejoļiem arī tēlaināka valoda, tad mēs arī tādā metaforiskā līmenī domājam, un tas viss noteikti uh, veicina arī viņu vārdu krājumu noskaidrs. Eh, Mūsu laiks iet uz beigām. Eh, parasti es saviem viesiem arī jautāju tādu lietu. Eh, nu, mēs noklausījāmies tagad visu šo stāstu, kas, manuprāt, bija interesants un arī izglītojošs, arī man pašam personīgi, bet a, ko es varu darīt, vai, teiksim tā, ko rādio klausītājs tagad noklausoties šo var darīt, kā viņš var, var palīdzēt, un varbūt tas, tas jākļūt par brīvprātīgo cietumā, bet uh, Eh, kā vispār palīdzēt šīs empātijas eh, risināšanā, ja tā var teikt? Nu, pirmkārt, droši vien mēs visi varētu lasīt vairāk grāmatas, vienkārši katrs pats sev lasīt vairāk latviešu literatūru, kopt mūsu valodu. Tas ir pirmais un paši sev palīdzēt tādā veidā. Un, un jā, runājot par to brīvprātīgo darbu, saprast, vai mums ir Um, kapacitāte, gan mentālā, gan, gan emocionālā kapacitāte uh, pašlaik ieguldīt arī sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, kurā augs mūsu bērni, kurā mēs gribam kaut ko attīstīt. Jo, jo kā jau teicu, šie puiši ir daļa no mūsu sabiedrības. Uh, mēs viņus turam aiz sienām, bet tas nenozīmē, ka viņi neeksistē vai viņi kaut kur pazudīs. Viņi visi nāks un būs starp mums. Un tad saprast, vai varbūt tās ar to savu kapacitāti es varu uh, pāris stundas mēnesī ieguldīt, lai mums šī sabiedrība būtu drošāka, patīkamāka, iekļaujošāka, saprotošāka un, ja liekas, hmm, jā, es varbūt nezinu, kā to darīt, bet laiku es tam varētu atvēlēt, tad nākamais solis ir, ko jau es pieminēju, šī brīvprātīgo anketa. Un, un, uh, Pat ja nezinu, ko un kā, es joprojām iesaku pieteikties, jo tajās apmācībās jau daudz kas saprotas, un tad, kad savad kopā ar citiem brīvprātīgajiem, tad arī, tad, nu, tad jau ir skaidrāki tie nākamie, nākamie soļi. Un tas viss ir tādā, man, arī paši cietuma darbinieki ir ļoti atsaucīgi, viņi arī vēlas, lai brīvprātīgie nāk, un viņi atbalsta, un, un um, man liekas, tā sistēma ir, ir eh, diezgan sakārtojusies, lai, lai šā, nu, viss, kas ir vajadzīgs, ir cilvēki, viņu labās sirdis un viņu laiks. Tas, manuprāt, ir eh, lielisks novēlējums. Eh, un kā ir ar pašiem ieslodzītajiem, vai viņi arī ir atvērti pieņemt tādus brīvprātīgos? Mana pieredze šo gadu laikā rāda, ka ieslodzītie patiesībā ļoti novērtē Mēs esam arī runājuši par to, kāds ir bonus no, no, no brīvprātīgajiem ieslodzījumiem. Tad darbinieki arī saka, ka mēs varam izdarīt to, ko viņi nevar tikai tāpēc, vien, ka mums nav formas, mums nav uniformas, mums nav tā kā cietuma darbinieku formas. Līdz ar to viņi arī mūs neredz kā daļu no cietuma, daļu no sistēmas, kas viņus ir iesēdinājuši, bet viņi redz kā parastus cilvēkus. Un patiesībā puiši gan to ir teikuši man konkrēti, gan arī, to, gan arī reizēm darbinieki ir nodevuši tādu informāciju. Viņi patiesībā ļoti novērtē, ka kāds velta savu brīvo laiku, kurus varētu pavadīt guļot liepājas pludmalē vai, vai lasot savas grāmatas vai, vai ar ģimeni. Es tomēr izvēlos iet pie pilnīgiem svešiniekiem, kuri ir noziegušies. Viņi arī ne, nu, kā, viņi nav naivi, viņi nav muļķi, viņi zina, kāpēc viņi ir tur, kur viņi ir. Un patiesībā viņi ļoti, ļoti novērtē. Uh, tieši to, man liekas, cilvēcisko kontaktu, kad nāk un kāds runājas, jo nebūsim muļķi, <laughs> ne, ne, tikai es nebū, neesmu naiva, es zinu, ka viņi nav visi sajūsmā par tiem uzdevumiem. Mums parasti nodarbības sāks ar brīvo rakstīšanu, kur viņi non-stopā vienkārši bez apstājas raksta tur 5, 7, 12 minūtes. Lūdzu, ka viņiem tracina tas uzdevums, bet, un tas nav iemesls, kāpēc viņi nāk. Reizēm viņi nāk arī Tāpēc, kad sieviete, kas no uniformā vada nodarbību, nu, var tas sākumā tā ir motivācija. Iespēja atstāt kameru, kur liepājā viņa praktiski 23 stundas, ja neskaita pastaigas vai nu, kaut kādas citas nodarbības. Tie, tā ordināla motivācija varbūt ir cita, bet, kad viņi atnāk vairākas reizes, viņi jau saprot, ka tas ir kvalitatīvs laiks, ir interesanti parunāties, iespēja satikt citus, un, un viņi tiešām ciena, ciena brīvprātīgos. Nu, forši izklausās eh, lieliski, un tiem, kuri varbūt tās arī var atvēlēt nedaudz laiku, lieliski iespēja tiešām arī atvēlēt tādu vērtīgu laiku cilvēkam, līdz cilvēkam, vai ne? Tieši tā, un tas līgums, ko tu paraksti, tas nav ar asinīm, nav uz visu mūžu, var <laughs> izmēģināt, un nav konkrēti stundu skaits, cik ir jāatstrādā, tas vienkārši piekrišana, palīdzēt, dot laiku, ja var. Nu, skaisti. Eh, es teikšu jau sirsnīgs paldies par šo sarunu. Jā. Varbūt tās arī vēl kādreiz citreiz eh, paturpināt un uzzināt, eh, iespējams ir par to klauna eh, nodarbošanos arī šo terapijas veidu, kas izklausās gana interesanti, lai uzzinātu. Bet, bet šajā reizē sirsnīgs paldies Lindai, Lindai Skrandai par to, kad veltīja laiku, lai ar mums aprunātos un dot iespēju uzzināt kaut ko uh, Eh, vērtīgu un pilnīgi noteikti labu, kas notiek mūsu sabiedrībā. Paldies vēlreiz! Jā, paldies par aicināšanu un arī kaut kādu motivācijas, varbūt atjaunošanu, jo katreiz, kad es par to runāju, saprotu, cik tas tomēr ir svarīgi, ka mēs, brīv, ka mēs esam šie brīvprātīgie un darām to, ko darām. Tas ir ārkārtīgi būtiski un ārkārtīgi svarīgi. Paldies, ka dari šādu lietu. Un mm. radījuma arī klausītāji, arī jums paldies, ka bijāt kopā ar mani un uz tikšanos jau nākošajās labajās ziņās.